Re, Mooses en die priester Eleazar het al die gouden voorwerpen van hulle ontvang. Al die gouden goed wat die aanvoerders vir die Heere kom offer het, het amper 200 kilogram geweeg. Die manskappe wat gaan veg het, het hulle oorlogsbuit vir hulle self gehou. Mooses en die priester Eleazar het die goud bij die aanvoerders gekry en dit na die tabernakel gebring. Dit sy die Heere altyd aan Israël laat denk.